Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 26, 1979 Inordinahang obispo si Bishop Vicente Navarra. Kasabay ito ng pagkakahirang sa kanya bilang titular bishop of Bilefi. Isinagawang ordinasyon matapos ang dalawang buwang pagkakatalaga bilang auxiliary bishop ng Capiz. Walong taon din siyang nagsilbi sa Archdiocese ng Capiz bago na italaga bilang obispo ng Kabangkalan. Makalipas naman ang labing apat na taon sa Kabangkalan, inuluklok siyang obispo ng Bacolod magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.